الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد baada ya kumhimili Allah tabaraka wa taala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nipeleke shukurani zangu za dhati kwa wasimamizi wa msikiti huu wakiwemo shekhi wetu Abu Arqam kwa kunipa mwaliko huu mwaliko huu umekuwa uki ukijirudia rudia kila mwaka na hili lajulisha husnu dhanni aliyokuwa nayo Sheikh wetu pamoja na wasimamizi wa msikiti huu kwangu nami pamoja na takalif na mazito ya safari mwezi huu lakini naona si vyema kuto kuitikia mwaliko huu tumwombe Allah tabaraka wa taala sote kwa pamoja wasimamizi wazungumzaji wasikilizaji atulipe walipo mema mazuri makubwa malipo ambayo atatusaidia kesho يوم القيامه بعد ذلك mada ambayo iko mbele yetu مذهب السلف هو الإسلام مذهب السلف huwa alislam njia na madhehebu ya salaf ndiyo uislamu kwa maana uislamu wenyewe uislamu khalis ni ule uislamu aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake kabla ya umma kuingia katika farakano na makundi na bid'a sote tunafahamu ya kuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikamilisha Uislamu kwa maana aliyakamilisha mafunzo yote ambayo Allah tabaraka wa taala alimtaka na alimwelekeza ayafikishe kwa umma akiwa yeye ni mwalimu wa umma huu na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliondoka hali ya kuwa umma ameuacha katika njia nyeupe usiku na mchana ni sawa na Allah tabaraka wa taala aliiteremsha kauli yake alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina hivi leo nimekamilisha nimeikamilisha dini yenu na nimetimiza neema yangu ya Uislamu na nimekusharizia Uislamu kuwa ndiyo dini Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuteremka aya hii haya kupita masiku zaidi ya 80 alifariki bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa Allah tabaraka wa taala ameridhia kazi yake amefanya kazi kubwa ametimiza wajibu wake na mtume sallallahu alaihi wasallam akamtangazia taraktukum ala almahajjati albayda lailuha wa naharuha sawa katika riwaya imekuja hivyo nimekuacheni katika njia nyeupe usiku na mchana ni sawa au lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik lakini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alijitahadharisha na alijitanabahisha kuwa kutatokea firaq mbalimbali kutokea bid'a na hawa pale aliposema wasataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida قالوا وما هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي متوم صلى الله عليه وسلم alitukhadharisha kusema ya kuwa huu umma wangu utagawanyika makundi sabini na tatu. Makundi yote ni makundi ya motoni, kwa maana yameahidiwa moto, isipokuwa kundi moja. Masahaba wakamuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kundi lipi hilo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja sifa ya hilo kundi akasema man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi ni kila ambaye atakuwa yuko juu ya mafunzo na utaratibu na mwenendo nilokuwa nao mimi hivi leo na masahaba zangu hadithi hii ndiyo hadithi ambayo inatuonyesha kuwa baada ya kuondoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na baada ya kutokea fitna na makundi mbalimbali haitoshelezi mtu akasema tu yeye ni muislamu wala halitoshelezi jina la Uislamu pekee kwa sababu kabla ya iftiraq kabla ya makundi kabla ya bid'a kudhihiri watu walitosheka na Uislamu hakukuwa na kundi lolote wakati wa uhai wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa na mgawanyiko wowote kuwa na bid'a baada ya kuondoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya maisha ya masahaba yakadhihiri yale ambayo bwana mtume sallam aliyatabiri ikawa hapana budi ili mtu awe ni muislamu na awe juu ya uislamu sahihi kabla ya makundi na kabla ya bid'a ni lazima awe juu ya mafunzo aliyokuwa nayo bwana mtume swalla sallam na masahaba zake ko walidhihiri al wakiwa masahaba wapo ni kundi limedhihiri masahaba wako hai kundi hili lilisimamishiwa hujja lakini Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma kundi hili lilifikia kupigana na mtawala amiri almu'minin Ali ibn Abi Talib kulidhihiri arrawafid mashia الروافض ولذهير اصحاب القهاي Kaja na fitna mbalimbali, walidhihiri alqadariya ambao walikuwa wanasema anna al-amra unufu, mambo yanajitokea tu, matendo yanajitokea wenyewe. Wa an la qadara, maneno ya Abdullah ibn Umar yako wazi alipowajibu wale ambao walikuja kumuuliza kutoka Basra akawaambia mkikutana na watu wanaozungumza kwamba hakuna qadari basi waambie ni mimi niko mbali na wao na wao wako mbali na mimi na ana hapa Abdullah ibn Umar ya kuwa katika wao hata mtu atoe mfano wa mlima Uhud dhahabu atoe katika njia ya Allah haitokubaliwa mpaka aamini qadar hizi ni fikra za batil ni bid'a ni makundi yalidhihiri masahaba wa wanamtume wako hai ikawa hapana budi ili mtu awe ni muislamu sahihi ni lazima abakie katika yale aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba ايفكان من الخوارج ايفكان من قدرية يا كذهيري يا لو ذهيري كذهيري الاعتزال او الاعتزال كذهيري كذهير كواصل بن عطاء كذهيري فكره جهميه جهم ابن صفوان ambao walikuwa wanakanusha majina ya Allah sifa za Allah kukadhihiri mambo ya lafdhia hayo na mengineyo kukadhihiri tasawuf masufi na makundi yao mengi kabisa alqadiria kuna shadhilia kuna dandarawia kuna nakshabandia kuna jashtia kuna alawia kuna aidarusia kuna khatmia yako makundi kuthuru zaidi ya 500 turuq za kisufi yote makundi yalidhihiri bid'a zikadhihiri ikawa hapana budi ili mtu abakie salama ni lazima abakie katika mafunzo aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba baada ya tafarruq na huo ndio uislamu sahihi kwa mada yetu madhhabu salaf huwa alislam madhhabu salaf ndio uislamu kwa nini tumechagua mada hii kwenye mwezi wa ramadhani kama tunaweza kujiuliza kwani tusizungumza Qur'ani kwanza hii ni mada kama mada nyingine tu na wala haifungwi na muda hakuna muda kwamba sasa hivi haizungumzwi mada fulani ya dini hakuna muda huo jambo lolote la dini laweza kuzungumzwa wakati wowote ana kuna wengine mada kama hizi na kwa kidogo haziwafurahishi wana mada zao na watu nafsi zao dhaifu wana mada zao nazitaka za kutendea wema wazazi wawili hmm, wako visa vya masahaba hmm, sasa hizo inawezekana zatolewa na wengine sisi tumependa hii lakini kwa kuwa madhhabu salafu ndio Uislamu tunazungumzia Uislamu wenyewe kwa sisi tumeona ni mada muhimu sana. Lakini sauti za watu waovu zimekuwa sauti pana na zimekuwa nyingi kuipinga madhhabu salaf hata ndani ya Ramadhani kupinga yale aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake mfano nyinyi mnafahamu ya kuwa bwana mtume alifunga ramadhani tisa yanchoka ifaradhisha ramadhani mpaka kufa bwana mtume alifunga ramadhani tisa mtume aliswali swala ya tarawihi na masahaba zake siku tatu jamaa wakimuona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anaswali siku ya nne bwana mtume hakutoka kwa sababu alioitaja rasul alayhi salatu wasallam kisha masahaba wakaendelea kuswali wawili watatu wanaswali mpaka wakati wa Umar radhiallahu anhu akairejesha sala ya tarawih jamaa msikitini nyuma ya maimamu wakati wa Umar wakaswali masahaba tarawih jamaa Umar akafariki akaja nani tena khalifa Uthman bin Affan watu wanaswali tarawih wanafunga ramadhani wanaswali sala tano mwezi wa ramadhani wanaswali na tarawih Uthman akafariki akaja nani Ali bin Abi Talib hawa ni khulafa ar-rashidun alaysa kadhalik hakuna nasi hata moja inaonyesha bwana mtume alikuwa na uradi wowote maalumu ndani ya ramadhani baada ya sala za faradhi wala baada ya rakaa mbili ya sala ya tarawih hii ndio madhhabu salaf kwa ukitoa salamu mwezi wa ramadhani ni astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salam baada ya swala tano baada ya raka mbili za tarawih haijanukuliwa dalili yoyote kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alisema chochote wako wanaozuoni walioulizwa wakaona kwamba hadithi iliyokuja kusema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam ni hadithi amma wako baadhi ulama wafanya istinbat kwamba mtu baada ya rakaa mbili aweza sema hivyo kwa sababu hadithi ni am lakini haijanukuliwa kutoka kwa rasul alayhi salatu sasa anatokea mtu anaulizwa hizi nyuradi kaanzisha nani anasema mtu aulizwa swali hilo ndani ya ramadhani kwa watu wanamkhalifu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wanakhalifu madhhabi salaf ndani ya ramadhan iko haja ya sisi kubainisha madhhabu salaf ili watu wajue madhhabu salaf ndio uislamu na sisi tuko upande salama yani sisi masalaf tuko upande salama si ndio kisema mnaelewa tuko upande salama watu walimuona bwana mtume sallallahu sallam anatoa salamu baada ya raka mbili ya sala ya tarawih kusikia chochote na sisi tupo kimya si ndio masala lau kama ingelikuwa kuna haja ya uradi wowote kwa sababu ya dhikri kwamba dhikri ni bora kwa dalili zile za ujumla basi mtume sallallahu sallam wasallam ingefanya hiyo sababu dalili hizo za ujumla kazitaja yeye ukifuatilia muhadhara huu huu muhadhara utakwenda siku tatu mada ni hii hakuna mada nyingine utaelewa madhahabu salaf ndio uislamu na madhahabu zote sio uislamu ndio uislamu mwenyewe kwa hiyo mada hii tumechagua pia kwa sababu bid'a zaendelea ndani ya Ramadhani watu wanakhalifu na wanatetea madhahib zinazokhalifiana na madhhabu salaf ndani ya Ramadhani lakini tunaona watu wanakashifu sana kwa baadhi ya matukio yametokea kuna watu wanawaita masalafi mayahudi wakatoliki wazayuni matamka tu hawa bwana makafiri hawa bwana wanatumika kwa madhhabu salaf na masalafu kwa ujumla wanachafuliwa kwa kiasi kikubwa madhhabu salaf ni uislamu yawezekana mtu anajinasibisha na salaf au madhhabu salaf akakosea walinganizi mashekhe maulama ni wanadamu sio maasumun si watu wamehifadhiwa na makosa kwamba hawawezi kukosea lakini kosa lanasibishwa kwake madhhabu salafi itabakia kuwa ni haki aina makosa utofautisha madhhabu salafi na salafi sikana mtu salafi akafanya makosa akazungumza maneno si sawa hadha yusabu ilayhi ama madhhabu salafi fa huwa alhaq hakuna batili katika madhhab salaf kwa sababu madhhab salaf huwa alislam madhhab salaf ma kana alayhi an-nabiy wa ashabuhu sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo kebehi zimekuwa nyingi matusi yamekuwa mengi mawahabi hao nisba ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab madhhabu salaf iko kabla ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab مذهب السلف ipo kabla ya Imam Shafi'i kabla ya Imam Abi Hanifa kabla ya Imam Malik kabla ya Imam Shafi'i مذهب السلف ما كان عليه النبي واصحابه kwa hiyo majina na kebei zimekuwa nyingi tumechagua mada hii pia wamejitokeza watu hakikatan sima masalafi wala hawaifati hakuna intihari kwa kwa wao ya madhhabu salaf hawafati madhhabu salaf lakini wanajinasibisha na madhhabu salaf na wanafanya mambo kwa jina la salafia na kuchafua madhhabu salaf Kimfano yuko mmoja shekhi mmoja karibuni anampa tunzo mufti ya kazi bora alafu yule bwana anasema yeye ni salafi kwa hiyo imetoka sana hakuna salafi atampa tunzo mtu wa bid'a hakuna salafi hakuna salafi salafu walikuwa hawasikilizi watu wa bid'a achia kuwasifu na kuwapa tunzo kwa kuna mambo yananasibishwa na salafia na mtu kusema yeye ni salafi ikawa ni sababu ya kuleta mchafuko wa hali ya hewa katika mkutano hali ya kwa watu sina sana kwa watu wana haja ya kukumbushwa madhhabu salaf lakini huu ni mlango wa amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar lakini kadhalika huu ni mlango wa kujikumbusha kujikumbusha sisi tunapochukua hizi mada tunajikumbusha lakini pia tukichagua mada mbalimbali tunaongeza elimu ukichagua mada kama vile unafanya research bahth kuna hatua za kufanya research ikiwemo kukusanya data mbalimbali maalumati mbalimbali material mbalimbali kutoka katika reference mbalimbali na vitabu mbalimbali unakuwa unasoma unaongeza ilmu na wale wasikilizaji pia wanakuwa wanaongeza ilmu kwa hapa tunasoma sasa neno salaf katika lugha ya Kiarabu ni neno lina maana ya kitu kilichopita na haya yamezungumzwa na maulama wa lugha katika vitabu mbalimbali kenda katika lisanu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 pia tamko hili alitamka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam achilia mbali kwenye Qur'an nimesema aya nane ukienda huko kwenye Qur'an utaona Mtume sallam katika hadithi ndefu ambao bwana mtume alikuwa anaelekea kwa Mola wake alimwambia Fatima fa innahu ni'ma salafu ana lak hakika si vinginevyo au hakika ya jambo ilivyo bora ya anayekutangulia wewe ni mimi hadithi ameitaja al-Imam Muslim hadithi ya Aisha radhiyallahu anha fa innahu ni'ma salafu ana lak kwa katika lugha neno hili kuwa na maana ya kutangulia imekuja katika Qur'ani na imekuja katika Sunna sababu ana mtume sallallahu alayhi wasallam lakini mnafahamu kwamba maneno yaweza kuwa yana maana ya kilugha alafu yakapata maana ya kiistilahi istilahi istilahi ni maana iliyo kutumika au inayotumika kwa kundi la watu fulani, ikawa ni neno limekubalika, lina maana hiyo. Kama vile swala katika lugha ina maana ya dua, wasalli alaihim fa inna salataka sakarun, na maana ya dua. Lakini swala ina maana yake katika istilahi ya kisheria neno siamu saumu katika lugha ina maana ya kujuzilia inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insia maana ya kilugha lakini saumu ina maana ya kiistilahi ya kisheria maana ya kisheria inafahamika kwa neno salafi hiyo ni maana ya kilugha ama maana ya kiistilahi tamko hili lina maana ya wale ambao wametangulia katika dini hii imekuja katika mukhtari sihah baada ya kuelezea neno hili salafa yaslufu salafa ay madha kisha akasema fa inna kutuba lugha hakika vitabu vya lugha ittafaqat ala anna salaf wamekubaliana kwamba salaf lughatan katika lugha hum man taqaddama min al-aba'i wal-ajdad katika lugha ni wale waliotangulia katika mababu mababa mababu walam tuqayyid na hivi vitabu vya lugha havikufunga hadha bikaunihim salihin au talihin hawakufunga kwamba watangulizi au tamko hili kwa maana ni watangulizi wema au wabaya hatta jaa ahlul ilmi shar'i faqayyadu al-ma'na al-lughawiyya faqalu paka walipokuja ulama wa kisheria wakayakalimitisha wakayafunga maneno haya au hii maana ya kilugha wakasema inna salafa hum man taqaddama min as-sahabati wat-tabi'ina lahum bi ihsan min ahli al-quruni ath-thalathati al-ula wao ulama wa kisheria wakafunga kwamba salafu ni wale waliotangulia katika masahaba na waliokuja baada ya masahaba au waliokuja baada ya bwana mtume wakakutana na masahaba watabi'in lahum bi ihsan katika wale watu ambao waliishi katika karne zile tatu ambazo bwana mtume alisema khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum bora ya watu ni hii karne yangu kisha inifuata kisha inifuata qala abu sam'ani fil ansab as-salafi neno salafi فا إن كسر فنياء يا نسبة السلفي بفتح السين واللام في آخرها الفا مشو wake kuna fa sin ina fatha na lam ina fatha na mwisho wake fa anasema hadhihi nisbatu ila salaf hadhihi hii ni an-nisbatu nisba ila salaf wa salaf وانتحال madhhabihim ni nisba ni kunasibisha kwa salaf ambao ni masahaba na wale waliofuata masahaba kwa ihsan lakini pia hii ni nisba ya kufuata madhhabi madhhab ya salaf ala ma sami'ta kama ulivyosikia وقال الامام الذهبي هذا yanapatikana kitabu al-ansab mjallid wa 7 ukurasa wa 167 Al-Imamu Dhahabi katika Asia anasema wakati akimfanyia tarjama bwana mmoja akiitwa Abu Tahiri As-Salafi anasema fasalafi mustafadu ma'a as-salaf bifathatayn wa huwa man kana ala madhhab as-salaf neno as-salaf neno hili limechukuliwa kutoka katika tamko hilo ambalo maana yake lina eh, fatha mbili sini na fatha na lamu na fatha tofauti na asila fi wa kasra sini na fatha na lamu na fatha wa huwa man kana ala madhhabi salaf naye yule ambaye atakuwa katika madhhabi salaf